ที่ว่าบอกอ่าเรียกว่าอยากพูดใช่ไหมเสียงซัวเสียงซัวอ่อยากคุยกันทักทายกัน อยากคุย อยากคุย อยากคุพูยดอยากอยากยฟังอยากฟังเสียงซั还要想听还要诶诶什么想聊ออยากอ่านนะเคยเห็นเวลาปฏิบัติไหมเห็นหนังสือทำวัดก็อยากอ่านอืมตั้งหวังมึง่

บางทีปฏิบัติบางทีก็ก็มีนะบางทีอยากจะมา แต่ก่อนบางทีเดินทุดงนะบางทีนั่งพักเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบตั้งว่าหลายเดือนแล้ว เกือบจะเป็นปีก็ยังอยากอ่าน当我们去行脚的时候，我们有时候在休息歇脚的时候，就是看到那休息的地方还有那个 报纸，旧的报纸已经是几年的啦，老报旧报纸，但是还是想看。บางทีอยู่ นั้นคล้ายๆถ้าเราไปแบบทุดงคนเดียวนะก็ไม่ค่อยได้เจอใครนะก็จะเจอแต่บินตบาทหลังจากนั้นก็แบบ ไม่ค่อยได้คุยกับใคร มีคนมาคุยด้วยโอ้ใจมันก็ดีใจมีคนถามอย่างบินตาบาทนะ 他问，他问，哦，解，他解。嗯，啊，他小尊者他会时常自己单独一个人去寻脚，当自己单独一个人寻脚的时候，就没有人跟他聊，也没人跟他说。然后当早上去托钵的时候，来供养的鸡舍，他们跟他说话也很高兴，心里面非常的高兴。哈哈哈哈哈。 แต่ก่อนก็ไม่ไม่คิด ไม่คิดว่าแบบ คือบางทีเราก็ ก็ชอบอยู่คนเดียวนะไม่ค่อยสุงสิงกับคนมากมาถึงแล้วเวลาอยู่สุกโตอยู่ครูหลงก็ มันเดี๋ยวก็อยู่กุฏิอะไรนะปฏิบัติหรือไม่ก็อ่านหนังสือไม่ได้ ไม่ค่อยยุ่งกับคนมาก แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีอารมณ์แบบนี้อารมณ์เงาเงาเวลาอยู่คนเดียวนานๆ 因为小贞子她不太喜欢热闹的地方，不喜欢跟人多人的地方，她多数在苏卡多或者在诶那个库隆，就是上千湖那边啊，她多数都是自己一个人单独，就是独处，就是自己在疗房休息用功，然后呢，嗯，时间长了，内心里面都会感觉到有些就是无聊，嗯，嗯，你 <laughs> 不聊对吗？嗯。 แต่พวกเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้มมาก แต่ถ้าเราเข้มมากกว่านี้นะ เราจะเห็นอารมณ์ที่มันอยากพูดอยากคุยชัดขึ้น因为我们的我们的心还力量还不怎么具足，哎，决心还没那么没那么强，所以我们还没看到我们自己的心里面想说、想聊、想听、想会、想要学。แต่ก่อนก่อนบวชก็เคยไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็ เขาก็ไม่ให้พูดกันก็พยายามรักษาแบบนั้นเนาะรักษาแบบนั้นนะบางทีที่สวนโมกหลวงพ่อพุทธทาสที่ปฏิบัติธรรมมีบ่อน้ำร้อนนะน้ำร้อนอาบน้ำร้อนสบายสบายแต่มันต้องนอนแช่ด้วยกันใช่ไหมเขาไม่ให้พูดกันอ่ะ แต่มองหน้ากันใจก็อยากพูดกันนะแล้วได้แต่ยิ้มให้กัน 在过去呢，过去小曾子他用功到那个佛斯比丘，有没有人听说过佛斯比丘啊？嗯嗯，他到佛斯比丘的道场去用功，但是他在那里用功的时候，那里有那个温泉啊，有那个温泉，然后呢，他们就可以，你可以到温泉里面去去泡去泡，温泉里面去泡，但是你不可以说话，只语不可以说话。 大家都就是在里面泡着，就是面对面的，就是很想说，但又不能说。就是嗯，你看我，我看着你。มันก็มาว่ามันก็มันดีมันมันพอวันหนึ่งหรือเจ็ดวัน เราแทบไม่ได้พูดเลยเนี่ยมันมันทำแล้ว มันทำให้เห็นแบบใจที่มันใจที่มันดิ้นเนาะอะไรหรือใจที่มันดีใจอะไรเนาะ会禅得好，因为我们或者一天不说话，或者一天到七天都不说话，我们就可以看到自己内在里面的心，看到自己的心，哎，它是怎么样的？哎，他就很想说，很想聊，或者心它里面很很宁静，嗯。คือก็ไม่ใช่ว่า เราจะไม่พูดตลอดชีวิตหรอกแต่เพียงว่าบางช่วงที่เราฝึกอะเพราะว่าชีวิตของเราแทบจะไม่เคยที่จะหยุดพูดเลยเนาะเราพูดทุกวันพูดเยอะด้วย แต่พอเราลองไหยุดตรงนี้เราจะเห็นเห็นใจเห็นความอัดอะไรต่างๆเนี่ย的生我们从早到晚都在说。那如果我们有一段时间就是不说，哎，只语不说， 那么我们就会很清晰的看到自己。嗯，ลองดูนะ，再四天。 <laughs> 还有四天，还有四天，我们好好的来看一下自己，可以尝试一下，不要说话，嗯，看一看自己内心里面。可以做做吗？ <laughs> 试一下，是剩下四天，就是你一天，我给自己一天，我今天我就是不说话。 ข้างๆจะมายังเห็นใจ อ่ะ เห็นใจมันพูด มันจะเห็นใจตัวเองอยากพูดนะ คือ เห็นใจมันพูด就可以看到自己的心在说话虽然嘴巴不说可是的心内心里面的语言不停是不能看到自己的心在说话หรือบางทีไม่รู้พวกเราเคยมีไหมมีเรื่องราวพระ เซนนะสี่รูปอยู่ด้วยกัน พระ พระนิกายเซนฉานฉานฉานคล้าย ๆ เหมือนหุ้ยหนึ่งตาเสือแหละฉาน有四位法师很长，嗯，那长慧能大师，慧能大师，หมา นิกายเดียวกันนิกายเดียวกัน ปฏิบัติคล้าย ๆ กันปฏิบัติคล้ายๆกันคล้ายๆ แบบของท่านหุยหนึ่งท่านตักมออ๋อท่านตักมอเา说有四位法师他们用功的方法跟那个慧能大师还有达摩祖师差不多อยู่ในไม่ไม่อยู่ั้งอยู่ที่วัดอ๋ออยู่ที่วัดแต่เป็นปฏิบัติแบบในนิกายของแบบคล้าย ๆ ท่านตักมอ แต่ไม่ใช่เศร้าลินนะมายถงว่าไปไปกงบุตรใช่ไหมไม่ใช่ฮะเอาง่ายๆเอามีพระอยู่สี่รูปอยู่วัดเดียวกัน这在一个寺院里面有四位法师，嗯，在同一个寺院里面，แล้วก็เข้าพรรษานะ เข้าพรรษาเหมือนที่เนี่ยใช่ไหมเข้าพรรษา ก็เลยตกลงกันว่า พรรษานี้ทั้งพรรษา เราจะไม่พูดกัน然后四个人就商量好สามเดือน这一个安居呢我们大家四个人不说话สามเดือนเลย四个人以安居三个月不说话อืมก็ปฏิบัติได้ ไม่กี่วันหรอกเพอเอิญแมว มันเข้ามา มันจะมากินกับข้าวที่ที่โรงครัว 呃，就是只以不过用功不过几天嘛，才没几天功夫，就有有那个妈妈跑到厨房来偷吃东西。嗯，พระรูปหนึ่งท่านเห็นมาสืมาสี่รูปมันรูปหนึ่งท่านเห็นท่านก็เลย ไปร้องไปพูดไล่แมวไล่แมวให้มันอย่ามากินอาหารใช่ไหม 有一个和尚，有有一位法师，他就看到了那个猫来偷吃东西，他就去赶那个猫，就去就去骂那个猫，赶那个猫。嗯อ่พระรูปที่สองไงได้ยินเสียงพระรูปแรกที่ไปไล่แมวก็เลยบอก ท่าน ก็เราว่าจะไม่พูดกันน่ะพูดทำไมส่งเสียงทำไม 刚才这第二环是看到那只猫，就是赶那只猫，然后就说说那只猫应该就是不好管的了啊。然后第二个法师就听到他在说那个猫，就起来就说他：我们不是说好了吗？我们只以不说话的吗？你干嘛要说话？你搞弄出这个声音做什么？排路 <laughs> 第三，他就说：，两路那呢，没地嘞，会跟他卖，哼哼，咱啊，地瓜。 第三位法师站起来之后说：“站起来说，你们两个人做什么？你们两个人在说什么？你们两个人一点都不好，就是我比你们好。”哈哈。录第四，就完了嘞。พวกท่านสามคนเนี่ยแย่หมดเลยมีผมมีพูดอยู่คนเดียว。 那个第四位法师，他就他就非常的高兴，他就笑了，笑他们三个人，啊，你们三个人，哎，不行不行，就做指引嘛，做指引嘛，你们三个人的说话就只有我一个人是最好的。呃， <laughs> 好了，有谁没说没？没有，很气，乐乐趣嘛，有没有谁不说？也没有，四个人有没有谁没有说？说错了。 แต่จริงรูปแรกท่านท่านพูดเพราะความจำเป็นเนาะมาถึงว่า ท่านก็เพื่อจะรักษาอาหาร ท่านพูดเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยจำเป็นไอ้แบบนี้อันมามองว่า ก็ก็ถือว่าหลงน้อยนะเพราะว่าแต่ก็อาจจะไม่พูดก็ได้ แต่ที่จริงก็พูดด้วยเหตุปัจจัย มันก็ถือว่า มันก็มีความจำเป็น ก็ถือว่าหลงน้อย หรือไม่หลงก็ว่าได้นะ 嗯，其实第一位法师呢，他去赶那只猫，其实也有因为那只猫来的嘛，有这个必要，必要要去赶这只猫，啊，或者要说这个法师，哎，你要说他迷，他可能也有迷一点点，或者你说他不迷也可以，因为这个因为那个猫来了嘛，来偷吃东西嘛，你要把这个东西盖好或者什么，但是你要不不用说也可以，嗯嗯 แต่รูปที่สองพูดเพราะอะไรรับเลยรูปสองพูดเพราะอะไร但是第二个法师说他因为什么呢？第二个法师，嗯，因为因为真心嘛，就是说你干嘛要说我们明明说好了不那什么，你过来。啊，ใช่รูปที่สองนี้ไม่พอใจที่รูปแรกพูด 对的，是第二个法师，他就是不满意、不高兴、生气了，嗯，不法师说。ไม่พอใจที่รูปแรกไม่รักษากติกานะ不持不持指引，就是说，第一位法师我们在指引，你不你不去不持这个指引，哎，不护持自己在指引，我们一般指引，我们一般做什么事情都要自己护持自己，嗯，提醒自己。รูปที่สามนี้ก็ยิ่งใช่ไหม ก็ยิ่งแบบ อาจจะเจอด้วยความไอ้ทั้งโกรธด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าเขาด้วยน่าจะอย่าง第三位法师他里面也有一些不满意，但是他也会有认为自己比他们两个人好。แต่รูปที่สี่นี่ยิ่งแบบใช่ไหมตัวตนว่าเราเก่งกว่าทุกคน第四个呢就是我大啊我慢认为我比你们三个人更好 คือก็ที่บางทีมันก็ถ้าเราไม่รู้ทันเนาะมันก็ก็ก็พูดตามอารมณ์ตามตามความคิดตามกิเลสที่มันแสดงตัวขึ้นมา ถ้า如果我们没有看到自己的话没看到自己的 แต่ถ้าเราพูดด้วยความจำเป็นอะไร มันก็ไม่ได้ มันไม่ได้นั่นหรอก但是如果我们说的有必要，就是有时候呢有一些话呢我们必须要说的，一定要说的，那还是要说，所以要看阴阳。พวกเราเคยได้ยินพระพุทธเจ้า ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ไหมแบบก่อนก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้านะ มี มีชาติหนึ่งอ่ะพระพุทธเจ้าท่านตั้งใจว่าจะเป็นใบ ก็คือตั้งใจที่จะไม่พูดตลอดชีวิตตลอดชีวิตเกิดมาก็ไม่พูดเลย ที่จริงพูดได้นะ ที่จริงได้ยินสามารถพูดได้ แต่ตั้งใจที่จะไม่พูดก็แม่ฉันนั่งนับดูก็มีอายุเก้าปีอย่างไม่ได้พูดอะไรเกิดมา เคยได้ยินไหมเอ๋你们有没有听说过？有没有看过书？佛陀的书，佛陀在还没有成佛陀之前是菩萨。 是菩萨身的时候，有一生佛陀，他就是自己不说话，一辈子就是一生都不说话。你们有没有看过这本书？嗯，藏于经典的人都不看。经典也没不是不是经典，它也不是经典，就是一些佛陀的故事里面说起佛陀的一些事情。就在他佛陀的前一生还没这一生他是成佛陀了，然后在他的有一生还没有成佛之前是佛是菩萨生， 然后他就自己花样，从一开始就不说话，出生到死都不说话。ตอนนั้นตอนนั้นท่านคือพอเป็นเด็กไงพอเริ่มจะรู้ภาษาแล้วก็ ท่านเป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหมลูกกษัตริย์เราก็เห็นว่ากษัตริย์อ่ะคือต้องลงโทษคนผิดต้องลงโทษคนผิด เช่นประหารชีวิตหรือลงโทษ ทุบตีอะไรเนะี่ยคนที่ทำผิด หรือบางทีอาจจะบางคนอาจจะผิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านไม่อยากที่จะทำแบบนั้นท่านก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองพูดไม่ได้เนี่ยจะได้ไม่เป็นกษัตริย์อต่อ因为他自己花式花样，他不说话，然后他是是个王子来的，那一场他是个王子，然后他从小其实他就会说话，可是他自己不说话，他认为如果不说话的话，因为他如果是成为国王的话，就会有很多就是 有很多就是，或者有些是真的做坏事的，真的有必要受到惩罚，或者拿去砍头的话，就是他会有对生命有伤害。有些呢，可能就是被人家冤枉的，不是真实的。所以他如果我不做皇帝的话，那么我就不用去，就是去杀生，去杀掉他，害死他们。嗯，所以他就不说话。แม้จะมีแบบคนมายั่วมาอุบายต่างนะท่านก็ยังรักษาสัจจะตรงนี้ได้ตลอดเลย ือรักษาสัจจะที่จะไม่พูดได้ตลอดแม้แม้จะมีอุบาย มีคนมายั่วมีคนมาทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ท่านพูดออกมาแต่ท่านก็ยังรักษาได้ในที่จะไม่พูดอ啊，就是有很多人来来跟他说，啊，在他面前啊，哎，就是说很多很多，要来就是要来引引诱他说话。 就是有很多人在他面前来说，但是他无论怎么样，他都不说，啊，他都不说话。嗯。ก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งนี่คือบารมีพระพุทธเจ้า ท่านทำตลอดชีวิต บารมีของเราอาจจะทำสิบวันห้าวันก็ยังดีนะ这就是佛陀修的福报嗯。佛陀修的波罗蜜修的福报他一他修了他从他一直都在修福报 我们的福报可能有时候就修个，我们最多，刚刚这么说，修个十天，哎，一个星期的，但佛陀他是一辈子，就是多少生多少世他都修得到，大好身体嘛。嗯嗯。哎，咪安利松耶，呐，咪安利松耶。啊，修的福德福报非常的多，就是福德因缘非常的深厚。嗯，啊，但如果有问题，可以问。 啊，我们有什么问题？我们可以。可谈呢。嗯。呃，我想问一下，我今天修行的状态，就是我今天在做手部动作的时候，然后就，要不要先翻一下？他他也在玩玩，他玩呢，哎，打起打打玩玩，他个，刚刚他有点困意。然后就觉得。 很轻，手很轻，就感觉到一点都不费力。然后是外面沙白，无坑然后突然间觉得耳清目明的，然后就是什么都看得也很清楚。啊，门哥，听得也很清楚。音下啊，音啊来的话，门啊来门到七成坑。然后就发现好像不体面了，就是看到的东西就是。

没有过去，没有现在，没有未来，只有现在，一直是现在。嗯。แล้วก็รู้สึกว่ามือม่มีอก็ม่มีอาคมีปจุ嗯就是感觉就是视野更开了原来就这么点现在是这么宽。มันจะว่าที่ก็กว้าง嗯然后就是感觉呃之前我以为。 呃，注意觉知就不能就就说话就两个会影响的。现在呢就觉得没有影响了，就可以一边觉知一边说话干什么都可以。他讲那他，外话他老扑缸，跟哎跟咪哎，跟咪哎，那他话咪咪，能感的到，但是这里他能感受的到，但是这里他能感受的到。 ก็ดีแล้วปฏิบัติแบบนี้แหละแต่ก็ก็คำพูดไหนไม่จำเป็นก็ไม่พูดก็ดีกว่า เราจะได้ได้ปฏิบัติมากขึ้น แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ มันก็พูดได้但是呢，虽然说说话有了节制，但是如果没有必要的话，最好还是少说，不要说。就是说，如果没有必要说的话，最好还是不要说。 คือกำลังกำลังปฏิบัติได้อารมณ์ดีๆ กำลังปฏิบัติเข้าที่แล้วพยายามทำตอนความเบียดให้ต่อเนื่องขึ้นเลยตอนนี้กำลังดีแล้วทำต่อ因为这个时候刚好有一个哎用功用功有了一个哎有一个启示对不对哎好了那么要继续继续用功努力用功嗯继续精进不要说话ไม่มันจะทำให้เหมือนคุณภาพของจิต มันตอนนี้มันกำลังดีแล้ว ถ้าเราทำต่อเนื่องมันก็จะ มันก็จะมีกำลังมากขึ้นค่ะ那如果我们就是在精进用功的话，它不就基础不就更稳固嘛？嗯，啊不就更好嘛？力量更基础。แต่บางทีจิตอะถ้าเราไม่คล้ายๆไม่สร้างสติไปเรื่อยบางทีมันเหมือน เราต้มน้ำต้มน้ำแล้วเราก็ปิดแก๊สน้ำมันกำลังร้อนๆอยู่ดี ก็มันก็เย็นกลับมาอีกเหมือนเดิม 就像我们在粽子，就像我说，我们如果你，呃，怠慢下来的话，那么就像他这几个例子，像烧开水一样，那个水差不多要开了，啊，就洗了那个什么，都要开还没开，但是你又把那个火给慢下来，或者把火给关掉了，那那不又又打回原形，又不又凉掉了嘛，没办法开啊。那要，他们他们到那边去，他们就。 <laughs> 要要持续的用功，就像那个开水，要水要让它那个火一直在烧，然后它能才能够开起来。对，我就感觉在用功的时候，就感觉有过一个阵子，那就像好像火箭在在在发动，最后到太空的那种感觉，一下子到了太空了感觉。嗯，这个火这样翻译不了，译不出来，解释一下意思。 ฮะมันรู้สึกว่ามันก็ดีอ่ะมันเหมือนว่าเครื่องในอะไร เครื่องสับหวังอ่ะูไม่ออกอ่ะมันแปลไม่ออกอ่าไม่เป็นไรก็ก็รู้ก็รู้รู้เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับอดีตกับอนาคตอะไรอะไ不要去比较过去跟未来啊只是知道就好了嗯还是这样精进下去，嗯อ没什么注意的地方。 คาว่าต้องละวางอะไรหรือเปล่าก็ก็ทำอย่างนี้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยแล้วก็ทำตอนนี้ก็อย่าไปเปรียบเทียบกับเมื่อตอนบ่ายกันนะ หรือคาดหวังว่ามันต้องเป็นแบบนี้ตลอดดีดีกว่านี้อีกอะไร不要哎就是像就是像像现在这样用功精进用功但是呢不要去比较不要去比较现在或者要去比较早上或者什么或者要想着 一直保持未来啊，或者明天，或者什么时候都要像现在这样啊，不要有那样的心态，就是期待心啊，不要。嗯，满就变，样内个，就他们，然后就就变。他是怎么样，就那样的知道就好了。嗯。 <laughs> 还有没有谁？嗯。

คะเพบาะว่าว่ามึงเมื่อวางรู้อาจารย์กำพุงกับหลวงพ่อที่โอลิอะไรวิดีโอก็มันปะทับใจมาก然后升起了一种就是感恩之心和忏悔之心。嗯，ก็ขับคนมากๆแล้วก็ยังมีลืมไปแล้วลืมภาษาไทยภาษาไทย 忏，就是忏悔心呀。忏悔心。忏悔。帮帮你老他们平安来个。啊，开，开开。啊，然后昨天晚上就是刚刚看完短片那一瞬间，就心情很难以平复，这是第一次有这种感觉。啊，人生第一次这种感觉。啊，太灾了，太在了，嘎。 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你说什么？他说那个心不平，哎，很很难平复，很难平复，不平静，就是那很感动，感动那个心不平复。 <laughs> He very, very touch inside. He in her heart is very upset and. 不什么不平静是吗？不平静，很难平静。没没没。难以 no peace and。嗯，没สงบ。还剩下什么？看不到。没什么。然后昨天晚上，然后听完那个那个短片完之后，我又在这里练了半个小时的功，精进半个小时功，呃，才稍微平静一点点。嗯。 แล้วก็มาเสร็จแล้วแล้วก็มาที่นี่ต่อไปมาที่นี่ปฏิบัติธรรมขั้นชั่วโมงแล้วก็ค่อยสักใจสงบหน่อยใจค่อยๆสงบมา然后昨天晚上回去之后，在疗房睡的当中，一宿没就睡不着。嗯，เมื่อคืนก็อนไม่หับทั้งคืนนอนไม่หลับ 嗯，对，今天晚上送曼一个大家。 <laughs> 哎，然 e 然后，然后，s t 然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，这后，然后，然后， สังคังที่สุดก็คืออ่าหลวงพ่อกับอาจารย์ก็ผายแผ่ผายแผ่ที่ตลอดชีวิตผายแผ่ทำรมะตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ประทับใจ这个是对于一个生命的诠释和伟岸，就是从我内心来说是很，呃，应该说让我很触动，也甚至是很敬佩的一个地方。然后 昨天这个情绪一直带到今天上早课， <clears throat> 上完早课情绪还没有完全平复。呃，梦完的阿龙，的阿龙梦完，每每空，坑们等朝他们不朝，各样买上。然后昨天看完短片以后，那一瞬间突然的就是治愈了，什么都不想说，什么都不想做。嗯，然后录，录着 t v d 哦，个阿安来个买呀，不 然后，直到托钵回来之后，才基本上是思想状态恢复于平静。嗯，然后，等，然后，昨天晚上，整个人的情绪是很，有，有种悲痛感。 มันก็เสียเมื่อคืนที่อารมณ์เมื่อคืนมันก็เสียใจเสียไปมาก้后我就想着这种心理状态，呃，是是种什么样的一个情感表？我就我就我就我就不知道这种正不正常，就是我。他ว่าอย่างนี้ไม่รู้ปกติหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นธรรมดาของของหลายคนก็มาเป็นแบบนี้แหละพอ พอมีอารมณ์สะเทือนใจหรือว่ารู้สึกมันก็อาจจะเข้าไปเข้าไปเป็นนะแต่ให้เราดูแบบนี้ ตอนนั้นมันเป็นแบบนี้ แล้วมันก็ผ่านเวลาไปเรื่อย มันเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราก็ดูมันว่า ทุกอารมณ์ไม่ได้เหมือนไม่ได้คงที่มันมีมากมีน้อย มีหายบ้าง มีกลับมาบ้างให้ดูแบบนี้也有很多人都是这样，我们遇到一些比较 哎，感动、触动、震撼的事情，我们的心它就很难平。我们是很难平，就是说，我们的心进入了，特别别样的情的，了，这个情绪是不是对？但是呢，这个特别别这个情绪，我们最现在最重要的是，在这个过程之中，从到昨天晚上到现在，一路上面来行这个情绪，这个心情的变化，对，我们要去看到这个。 哦，啊，要去看到我们这个过程之中的变化，因为这个心境、这个情绪，我现在做不到看到它，因为它是起起落落，你就看到它的变化，是越来越少，越来越少。对对。嗯。但是昨晚那个睡眠状态，我很想让自己的心情平复下来，但是我也试着练了一下功的，我觉得还是不行，做不到，就整个人的心情是翻江倒海的。嗯。 มีความอยากอยากหายให้ให้รู้ทันความอยากหายนั่นแหละถ้าเราดูดูอารมณ์นะอย่างที่บอกว่า ให้เราเห็นอารมณ์แต่บางทีจิตเรามักจะไปอยากแทรกแซงอันนี้ดีก็อยากให้มันอยู่ อันนี้ไม่ดีอยากให้มันหายเนะี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่มันคอยแทรกแซง我们有这样的情绪啊，我们最重要是看大的，要看大一点的啊。 就是我想要，他没有，因为你想要他没有，他才会有苦。哎，我们看到这一点，这是重点啊。那我就想多问一句，就是，那像昨天突然这么一个震撼的过程，这个可以说咱们是见到法了吗？เขาทำว่าว่าเมื่อเพิ่งที่อารมณ์อย่างนั้นคือเออจะทำมาไม่เปล่าคือรู้ทำมาเปล่าคือมันเป็นปิติมันเป็นความประทับใจแต่

这个情境里面出来说出来是吧嗯对วิธีที่จะออกบางทีถ้าจิตมันไม่ออกของมันบางทีเราก็ช่วยด้วยกันนี่แหละ อาศัยร่างกายอาศัยกรรมฐานเนี่ยเป็นให้มันให้มันกลับมา我们的心现在情绪里面，我们的力量软弱，出不了来。但是我们这样依靠这个身，这样利用这个身，然后结着这个身帮助我们的心出来，离开那个情绪里，对不对？ 那你那个心在程序里，你手一动，心来到这个节肢上面，它就离开程序了，它就断开了。但是昨晚我试过，又回来了，不停的。嗯，不停的。出来又进去是吗？对对。它考过木坑，考过农路。我干嘛？然后就考干嘛？然后就考他แบบนั้นแหละ。干嘛考白？哎哎，他就出来了，然后又进去。出来了，然后又进去。嗯，就是这样。嗯嗯。 哎，那我顺便问一下师傅，就刚才他说的剑法哦，剑法是一种什么状态呀？เขาถามว่ารู้ทำเป็นอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงรู้ทำทางนี้ก็อยากว่ารู้ทำเป็นอย่างไรนะคือคืออย่างไรบ้างนะ อาจารย์ก็พดบอกไว้ว่าไงว่า บรรลุธรรมมันมันก็เพียงแค่คำพูดความไม่ทุกข์ของจริงจะเอาของจริงหรือจะเอาคำพูด 小镇子说啊，跟风老师最后的一句话啊，一句经典的话啊，哎，降法、正悟、悟道都好啊，只是一句话，只是一个说辞，对。但是没有苦才是真的。那么你要没有苦，还是要这一句话嘞？哈哈哈哈哈哈！好难啊！一个 title，好难啊！ จริงๆนะ你媒体味道苦了，那就也就是宪法了，法律是没有苦嘛，没有苦是这个意思。没有苦就宪法，对，不是一定有什么标准去啊。ความคือไม่ทุกอะเราสามารถรู้เองได้ไงมันอาจจะ แต่อาจจะไม่ใช่ว่าตลอดเวลานะแต่มันถึงความไม่ทุกเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้ เราสามารถรู้ได้แต่ถ้าบอกว่า คนนี้มันรู้ทำมคนนั้นมันรู้ทำมบางทีอาจจะมัน่า คนนี้พูดว่าคนนี้มันต้องทำ，เราจะเชื่อเหรอ？，或者ร们说，这个人他做了，我们相信吗？所以说，我们没有苦，我们每个人都自己可以亲身体验到的。不是说，或者说，我不是一直都没有苦，因为我现在做不到，对不对？是当下上啊，这一念之间没有苦，苦没了，对不对？就是在当下。 你有什么情绪出来？当下苦没了，你自己可以亲身体验的。但是，我告诉你，哎，你你降法了，他降法了啊，你相信吗？你真的相信降法了吗？就自己去吧。我自己感觉。因为你对呀，要自己没有苦才是啊，不是？所以说，降法跟正道也好，说什么的，只是一句话啊，一个名相，啊，一个名相，哎，没有苦才是真的。 就是一一句阳说，一句阳说下也只是一个说辞。嗯啊。บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ค่อยคือที่จริงท่านก็มีวินัยไม่ให้อย่าง อย่างพระเองก็ไม่ให้พูด ไม่ไม่ได้ไม่ให้พูดไม่สมควรพูด เพราะว่า มันอะไรล่ะ ไม่อยากให้คนมาศรัทธาเพราะว่า เพราะว่าการมารู้ธรรมอะไรประมาณนะ่ะ แต่ให้ศรัทธา 在方式方法上，就是佛陀也有，就像我们出家人啊，佛陀也有自自戒啊。我们出家人不可以说啊，就是你降法了也不可以说，那是佛陀自的戒，哎，自的戒。那么呢，就利用你有了智慧，你就在那言行之中。 扬也诶，扬行举止之中，你去利益众生，想是你去利益众生，那就更有更有意义，更有价值。不是，因为你说了，佛陀去自见，他就因为你说了，你这样话就会引来了很多人来恭敬你，你就会有起了贪心哎。佛陀他有他的道理在。要放没痛苦啊，喏，没得话等病。 <laughs> <laughs> 要不苦比较好。 那我我的理解就是说，就像昨天我们看，就那天甘红这样子啊，他得了晚期得癌症，他很痛，他心是知道痛的，但他不受，他他跟他先知道苦，但是不受苦，是这意思吗？不是他没有苦了，而是他还他知道苦，但是他不受了。嗯，他话话啊，他话话啊，阿章甘红，佮咪，得啊，慢性咯，呃，咪，佮咪接慢性啦，那咪得慢性啦，但阿章。 วักที่ร่างกายวักอาจารย์ใจก็รู้แต่อาจารย์ไม่ใจไม่ไปกับเวทนาอยู่กับเวทนาด้วยกลางใช่หรือเปล่า ไม่ไปยึด ไม่ไปยึดกายว่าเป็นเราเวทนามันก็มี แต่เราไม่ไปยึดกำพง老师他是这样的啊，他这个身是有，哎，这个受也有，对不对？只是心不去执着，不去住在这个痛里面。嗯。 อันนี้แหละถ้าเราถ้าเรายังฝึกไม่ดีพอเวทนา มันเกิดขึ้นเราก็จะไปยึดเพราะมันมันหนักใช่ไหมแต่ถ้าเราฝึกดีแล้วมันก็ มันเหมือน มันรู้ร้อนก็ปล่อย ร้อนก็ปล่อย แต่ถ้าคนไม่รู้นะก็จับตลอดมันก็ร้อน ร้อนนั่นแหละ因为我们来修行，如果我们修的不好，力量不具足的话， 我们就会这个跟那个痛在一起了，做不到啊。那我们要力量记住的时候啊，小庄子就举个例子给你们看啊，就像这个杯子一样，这个杯子很热，对不对？我们知道热了，我们的手就放开了，它就不热了，就不烫手了，对不对？啊，我们也一样，修行好的人也一样，他不执着，啊，不执着，这个。实际上，就一样，就是说，有时候，有时候，有时 他老婆很慢呢慢点他没得哦慢慢他老婆很慢慢的哦慢其实呢我们苦呢不是说修行人没有苦啊修行人依然一样有苦只是苦有苦出现了我们看到了看到了他就离开了他不会黏在一起你只要知道你现在是觉知我们说是看到了啊看到是你的智慧之眼你内在的眼睛你知道了你知道你痛你知道这个苦了 但是你这个苦，你不会孭在一起，你可以跟着他走，对，没有。他，他已经不去，他知道了有苦了，他就会离开。他自己的决心，我们的心态就会这么做。没有了决心，他就会这么做，他自己会离开。如果你达到这种状态，你就正常了，是吧？他不觉得疼了。 <laughs> 他不怕他被人割了汤，切开。我之前谈了，我朋友也谈了，谈过。 เราเรียกว่ามันพ้นทุกทีละขณะพ้นทุกทีละขณะ其实呢就是说是苦呢我们在刹那刹那离苦啊当下离苦就是刹那离苦啊刹那涅槃啊当下涅槃就是一下一下的啊บางทีถ้าเราพูดถึงแบบบรรลุธรรมคนจะคิดว่า มันบรรลุแล้วมันก็ไม่เป็นแล้วมันถึงว่าไม่มีทุกข์แล้วอะไรแต่จริงเราเน้นว่าทีละขณะคนทุกข์ทีละขณะดีกว่า其实我们如果跟你说降法了啊降法了或者你正道了悟道了开悟了啊我们就以为哦我开悟了啊我降法了我我我什么都没有不用没有了我不会苦了不会什么不是那样的 你要真正自己修行，你才知道谁会告诉你说：“哎，当下离苦会更重要。”嗯，对对是。当下离苦，哎，当下离苦，就是一下。虽然我我我还有苦，但是我在这一下我没有苦了，哎，这一瞬间没有苦了，那更重要。你会继续努力用功。跟你说，你你你这样好了，你不用功。了。是。 <laughs> 一个这样不是，那样，不是就没有苦了，不是那样。 บางทีคือความอยากบรรลุธรรมอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อวานที่มาบางทีมันมันอยากเพื่อมันอยากจะมีตัวตน ที่ที่ดีที่เก่งนะมันบางทีก็พอจะปฏิบัติแล้วก็เมื่อไรจะบรรลุธรรมเมื่อไรจะรู้ มันก็เป็นความอยากเพื่อจะมีตัวตน因为呢，我们有欲望，想要降法，说就像小尊者昨天说，说他执意 闭关是为了就是要想要快点降法因为我们想要降法，这是一种欲望，也有我，有我，我想要降法，我降的话我就比谁都厉害，我我我就用功，我就修行，我就很厉害了，我就很什么了，那就是我修我大就越来越大，嗯嗯。บางทีก็เลยแบบเามาคืกับหลวงพ่อบางทีก็คือเห็นหลวงพ่อเป็นตัวอย่างหลวงพ่อไม่ค่อยแบบ รับรองใครว่า คนนี้ถึงขั้นนี้แล้ว คนนี้ถึงขั้นนี้แล้ว คนนี้ถึงขั้นนี้แล้ว เพราะบางทีมันพอทำแบบนี้บางทีมันจะทำให้คนที่แบบมันคือมันอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะเป็นเราปฏิบัติแล้วมันเมื่อไหร่มันจะได้ เมื่อไหร่มันจะได้长老他从来不说，从来长长老从来不说你你到什么到什么地方，长老从来不说。 如果跟你说的话，或者这个人他就想，哎，我要到哪里，我要到哪里，因为你心里面你就不，哎，就有苦了。เอาเนี่ยแหละรู้สึกตัวก็พอแล้ว只要节制就够了嗯只要有节制就足够了หลวงพ่อคำเขียนท่านสรุปยัี่งแบบเนี่ย รู้สึกตัวเนี่ยเป็นทั้งเบื้องต้น เป็นทั้งท่ามกลาง แล้วก็เป็นทั้งที่สุด 快点！ <laughs> 嗯，张乐跟我们说，教导我们说，截肢呢，我们从一开始，现在我们今天第一天开始用功修行这个方法，截肢啊，从你开始，你修到中间，就是一路走来，你到中间，或者到你最后的涅盘了，苦灭了，直到最后我们不用修了，毕业了，都是用截肢。 啊，觉知从开始到涅槃，一直都是用觉知来修行来用果。แบบง่ายๆเลยไม่ต้องแบบไม่คิดว่าถึงตรงไหน เอาแค่นี้ได้ทั้งหมดเลย所以非常的简单一个觉知就到苦灭เพราะบางทีบางทีนักปฏิบัติอ่ะบางทีก็มีความเข้าใจว่าสมมติ บางบางที่เนาะ ก็จะแบบเข่งศีลก่อน ต้องรักษาศีลให้ดีก่อน รักษารักษาศีลไม่ดี มาทำรักษาศีลนี้แล้ว ค่อยมาทำสมาธิทำให้มันจิตมันนิ่ง พอทำสมาธิแล้วค่อยมาเดินปัญญาอะไรนี่นมันเหมือนเป็นกว่าจะเสร็จตรงนี้ก็ไม่รู้กี่ปีกว่าจะตรงนี้ไม่รู้กี่ปีนานมากา 有些修行者啊，有些修行者，有些老师，他是这样教导的啊。有些地方道场，他这样教导：，哎，你先要持戒，你持了戒，你的戒持好以后，你再来修定。我们说戒定慧啊，你再来修定，修了定，当你的心哎安静了，有定力了以后，你再来修智慧啊。你持戒要持多少年才把戒持好？你持了戒以后，你要修定力，你要修多少年才能把定修到？

尊者举了个例子，说就像蚊子要来咬我们啊，有只蚊子在这里啊，哎，我要打下去，哎，我有决心，看到了我不打了，这个时候你的戒力，你的戒不就存在就有了嘛？啊对，对的对的。嗯，那对，色谛就 get 到，呃，色谛 get 到，有心，对吧？嗯，戒有了，戒性后就有戒力。嗯嗯嗯。 <laughs> 那我们我们都可以来练了。 ง่ายๆทางตรงๆ所以我们来学习的非常简单，这个非常容易，非常简单，直截了当，嗯，就是对。我觉得现在我们很多问题都只是一个外面，因为他想你在精进修行过程，中他自己就会解决了。嗯，เขาเขาบอกว่าว่ามึงคำถามมาเขาเห็นว่าเข้าใจว่าคำถามเย่เย่มึงก็หลายๆมึงก็เป็นความคิดอ่ะถ้าแถวก็ปฏิบัติธรรมต่อแล้วต่อ แล้วเขาก็แก้เองก็ปอกเองคำาำก็ออกมาเอง ใช่มันคำตอบคำถาม คนคิดว่ามันมีคำถามมันต้องมีคำตอบค่ะ我们人就在想啊我有一问题肯定要有答案แต่สติมันเป็นแบบนี้ มันเห็นความคิดมันตัดคำถาม เมื่อตัดคำถามมันไม่ต้องมีคำตอบก็ได้ 结，因为有结性出来以后，你问题就没有了。有了没有问题了，就不需要答案了。对对对，我觉得好像觉性自然会告诉我们，嗯，你不修总是很多问题出现了。师傅告诉你了，你是嗯，เขาบอกว่าสติมันก็บอกบอกเอง คือตอบเองมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดต่อก็ได้ก็จบอาจารย์จนสุดท้ายถ้า不一定或者不需要就是没什么答案给你 因为他不是他没有很重要的事情，不是很重要的啊啊，他只是妄念，啊，嗯嗯，你只是知道就行了，觉性出来他就知道他是正种目标了。เนี่ยมันก็ มันเรียกว่าหมดความสงสัยเนาะหมดความสงสัย有了觉性就怀疑就没有了就没有疑问สงสัยเรื่องเรื่องทุกเรื่องวิธีที่จะออกจากทุกข์ันนะมันหมดความสงสัยตรงนี้ 没有没有那个怀疑怀疑说我要离这个苦是否真的就没有这个疑问了แต่ทำงานมีความสงสัยบ้างนี่ก็ธรรมดานะถ้างานมันต้องใช้ความคิดใช้ความรู้อันนั้นก็อันนั้นก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีความรู้ก็ต้องมีการพัฒนานะก็ต้องทำนะไม่ใช่แบบปล่อยเลย那如果那个工作的话，他就肯定有很多问题要 解决，那么肯定就要去，那不是不是像我们讲我现在用工对不对？嗯。但是工作事情上面的话，那么就有问题就要去解决。嗯。但เราจะสงสัยแบบไม่ทุกเนี่ย，มันมามันมันตรงตรงนี้แหละมันมันทีถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราจะเราจะคอยไปเที่ยวถามเพิ่งถามมาตมา อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อเดี๋ยวก็ไปถามอาจารย์ตุ้มเดี๋ยวก็ไปถามคนนั้นคนนี้แล้วก็ไม่รู้จะจะสุดท้ายเราก็งงถ้าคนแต่ละคนตอบไม่เหมือนกัน那如果我们没有觉性的话，我们就有很多疑问、很多问题，就会怀疑、不相信，对不对？不相信你就来问小尊者，问完以后，你等一下要去问另外一位法师，对不对？然后你去问这个法师，问那个法师，因为你不信，因为你有疑呀，你有疑，你有怀疑呀、啊。 问这个法师，每个法师的答案回答都不同，每个人的经验都不同，给你答案都不同，你问问自己都问懵了，问来问去都越问越糊涂。 <laughs> 那我还是不可理解，就是说觉性，它是我们每个人本质具足的啊，这种本有的智慧，为什么就到最后你觉性出来之后，他会告诉你们，就是本有智慧，自动就知道，嗯，觉性是这个，嗯。 เขาถามว่าที่ลาวสติก็ควบคุมก็มีอยู่แล้ว ปัญญาก็มีอยู่แล้ว แต่ถ้าเอแล้วก็เราก็ฝึกไปฝึกมาก็สติมีอยู่แล้ว แล้วเขาก็ปัญญาก็มาอกเองใช่ไหมอกเองใช่ไหมมันมีอยู่แล้ว แต่มันกำลังยังไม่พออืม我们所有一切都记住了，只是我们的力量不记住而已，所以它出不了来。 修出来啊，其实它本来就在那里。它本来就在那里，只是我们现在解释的力量不计较，它没办法出来。ใช่ไหมบางอย่างบางอย่างเนี่ย เราก็รู้ เราก็รู้อยู่นะ ว่าควรทำอย่างไร แต่พอมันโกรธขึ้นมา มันก็ลืมตัว พอมันมีปัญหามากๆ เราก็เหมือน มันเหมือนคอมพิวเตอร์ มันมีข้อมูลมีอะไรแต่ สมมติถ้ามันไม่มีไฟ 我 <laughs> 它就像我们啊，哎，我们本来是知道，哎，两个人在一起，哎，我们知道他做的不对，对不对？好好坏错对，我们都知道，对不对？但是等我们自己内在有情绪升起的时候，我们就生气了，对不对？我们生气了，我们就忘记了自己，就吵起来了。但是，宗主就举了个例子一样，我们的觉性有，对不对？力量，但是我们忘记了自己，就没就就失去了理智了，啊。 村子就说像那个电脑一样的，那个电脑里面什么文件、什么档案都有，对不对？嗯。档案文件里面什么都有，可是如果你没有电的话，那个那个电脑它就等于没有了，没没办法想象出来。就是我们的我们的解释就是这样。แต่ที่จริงปัญญามันจะไปเน้นไปเห็นความความความยึดมั่นถือมั่นของจิตนี่แหละคือ ถ้าปกติบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราไปดงยึดอะไรมาก แต่พอเราจะภาวนาไปจะค่อยๆเห็นว่า เราไปยึดอะไรสำคัญผิดอะไร มันจะค่อยๆปล่อยค่ะ我们我们啊，智慧呢就能够看到啊，我们看到了我们的执着。一般我们的人都不知道自偏重于执着是什么，有一些东西我们很黏很执着，不知道没看到。但当我们有了智慧，有了觉性，有了智慧。 智慧，我们智慧之眼就能看到我执着些什么，执我们看到执着了，我们心慢慢它就会放下，嗯嗯，它自己自然就会放下，嗯嗯。เนี่ยพวกนี้แหละมันเป็นที่มาพูดเลยนะเราทำได้ทั้งชีวิตนะมามาแค่คอร์สเดียวนี้ไม่ต้องมาอีกก็ได้แต่ถ้าถ้าจับหลักได้พอจะจำว่าควรทำอะไรเนะเราไปทำทั้งชีวิตบางทีก็ จะได้ทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้า我们我们这段时间在这里学习的啊，来听的开示时候的一切啊，问答呀什么的，可以给我们用一生的生命可以去做的做不了。是，嗯，不错。มันทำเนี่ยตลอดใช่ไหม现在不用再来也可以的啦，因为已经就是这样做下去，一生都可以用用不完。อาตมาเลยแบบบางทีหลวงพ่อไม่อยู่แล้วก็จริง อาจารย์กพลไม่อยู่แล้วก็จริงแต่จริงที่ท่านบอกอะ่ะมันมันพอแล้ว มีแต่เราให้ไปทำต่อให้มันให้อย่างแค่นั้น下周者说长老不在了甘鹏老师也不在了虽然他们不在了可是他们的教导我们他他们的教导已经够了够我们这一生够用的了受用不尽了嗯做不完 นะให้ปลุกตัวเองบ่อยๆปลุกตัวเองบ่อยๆมันต้องคือเราก็ทำทั้งสองทางหนึ่งทางหนึ่งก็สร้างสติเนาะอีกทางหนึ่งก็ป้องกันทางที่มันจะหลง我们呢，我们来做就是两个方法，一个我们这样把我们的觉性给 不停在培养我们的决心，放心的决心。另一个呢，就是一直在决心会来保护我们，负责保护我们，不要迷失。有啲人，他就会讲，样话，有啲，去倾，讲โลกโลก，去倾 s e n 啊，去倾，讲，人哋，喺呢，有啲，就会，叫我们，去， <laughs> 我们自己也要自己提醒自己，要照顾好自己，我说，护持自己吧。 不要去跟人家说太多话，因为我们说的都是世间上面的事情。哎，你一说说了，刚开始或者你刚开始说的时候，再甚至是接下去说了就迷了，很容易迷失了，没两三句话你就迷了。你ไปหาเรื่องอะไรไปคิดอะไรเรื่อยเปื่ยอะเห็นนั่นก็คิดเห็นนั่นก็คิดคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดอนาคตไปเรื่อยคิดอดีตไปเรื่อยเนี่ยมันมันทำให้สติมันรั่วย 我要去找一些事情来想，或者我们看到一些东西，我们就会去想，看了以后就会想，想了再想，想了再想，想过去，想未来，嗯，所以我们就会迷失。喏，บางทีทางโลก喏，บางทีเขาบอกมีจินตนาการ，哼，จินตนาการ，จินจินเนชั่น，จินเนชั่น。 อิมเมจินอิมเมจินอิมเมจินอิมเมจินอิมเมจินมีจินตนาการคือ ความคิดานั่นูคล้ายๆแบบนั้นคล้ายๆบางที心心心想什么就成像成像什么像什么像心想什么就像什么像嗯 บางทีมันก็ชวนให้เราไปหลงแต่ถ้าบางคนต้องทำงานแบบนั้นก็ต้องไปคิดก็ต้องวางให้มันได้เหมือนกัน他会他会带我们去迷，但是我们工作有工作的人需要去想的啊，还是要想，但是想完以后就要把它放下，先要把它放下。แต่ให้รู้ตอนนี้นะ ตอนนี้เราวางงานไว้ก่อน วางเรื่องอื่นไว้ก่อน เราจะเห็นว่าที่มันคิดมาเนี่ยมันมาชวนให้เรา 但是我们现在呢，我们要知道现在，现在把所有的工作、什么事情都先放下，然后再出现的、出现的念想、出现来的要想的，那么就是妄念来骗我们去想了。我们现在在这里用功，哎，把所有所有的一切事情先放下，暂时放下，然后你再出现来想的，你的工作什么出来，所有一切都是妄想来骗你去想的。 就什么都是吗？那嗯，因为你现在是在这里用功啊。เนาะมี ไม่มีอะไรเนาะไปไปทำกิจวัตรแล้วก็ปฏิบัติทำต่อก็เผื่อใครก็อยากจะอยากจะทานก่อน 哎，好了，了。就到这里为止，已经四点半需要去吃吃，吃东西就去完完以后没有什么的，中午凉的，不用再回去了，就在这里进行了。走。 <laughs>